Ես ուղիղ 11 տարեկան էի, երբ առաջին անգամ մեր փոքրիկ, արդեն փոթորկված քաղաքում իմ կողքին ապրող հասակակիցներից տեսա հերոստացույցով ու հասկացա, որ այնտեղ այդ կապույտ էկրանի ներսում իրական մարդիկ են ապրում, ոչ միայն նրանք, ում ես խորթային դպրոցի 11-ամյա աշակերտուհիս տեսել եմ դասագրքերում կամ կինոնկարում։ Այդ էկրանից առաջին անգամ լսեցի պատմություններ, որոնց մասին իմ դասագրքերում գրված չէին։ Այն իմ կողքին ապրող մարդկանց մասին էր։ Այնտեղ այդ կապույտ էկրանին, որը հետագայում իմացա, որ կոչվում գործում էր Արցախի հանրային հերոստատեսություն, արդեն հետագա տարիներին սկսեցի փնտրել դեմքեր, տեղեկություններ, որ կարևոր էին ինձ համար։ Սկսեցի փնտրել իմ պատմությունը, պատմություն, որը կոչվում էր Նորագույն ու կերտվում էր իմ աչքի առաջ։ 35 տարի Արցախի հանրային հերոստատեսությունը վավերագրում է այդ պատմությունը։ 1988 թվականի այսօրը Արցախի հերոստատեսությամբ եթեր հերարձակվեց Անդրանիկ ծրագիրը, որից հետո հունիսի 1-ն արդեն 35 տարի նշվում է որպես Արցախի հերոստատեսության Հանրապետության օր Այսօր օրվա կապակցությամբ հերոստատեսության աշխատողներին շնորհավորելու է եկել Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Գուրգեն Ներսիսյանը։ Արցախի հանրային հերոստատեսությունը մեծ դերակատարություն ունի եւ ռազմավարական նշանակություն ունի Արցախի ներքին կյանքում, հետեւաբար օրը եւ օրվա պահանջը եւս իր հերթին ստիպում է, որպեսզի կառավարությունը անհամեմատ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնի Արցախի հանրային հերոստատեսությանը, հետեւաբար երբ գիտակցում ես անհրաժեշտությունը այդ ուղղությամբ քայլեր չձեռնարկելու ուղակի մեղմ ասած սխալ է։ Պատահական չէ, որ ծնունդը մեկնարկում է Արցախյան շարժման հետ։ Դրային հերոստատեսությունը սոսկ հերոստատեսություն չէ, այն Արցախի պատմավավերագիրն է։ Արցախի հերոստատեսությունն իրավամբ համարում են Արցախի հանրապետության անկախության նվաճումներից։ Այն ստեղծվեց Արցախյան շարժման հետ, դարձավ այդ շարժման գաղափարախոսը եւ արձանագրողը։ Այն այո 1988 թվականին է ստեղծվել, բայց նրա ստեղծումը պլանավորված էր շատ ավելի վաղ եւ բազմաթիվ հանգամանքների բերումով հետաձգվել էր։ Հերոստատեսության ստեղծման ակունքներում կանգնած մեր գործընկերները պատմում են, թե ինչպես է դա եղել։ Միքայել Հաջյանն այդ ժամանակ ապրում եւ աշխատում էր Բաքու քաղաքում եթե ոչ անմիջականորեն այստեղ Ստեփանակերտում, բայց այն ժամանակ ես Բաքվում էի ապրում եւ աշխատում, հերվից դիտարկողի դերում ես որոշակի պատմությունների եմ ականատես ու վկա, որոնց մասին երիտասարդ ծերունդը գուցե եւ չգիտե։ Արցախի հերոստատեսությունը պետք է բացվեր ոչ թե 88 թվականին, այլ 1975 թվականին։ Այդ մասին արդեն լրիվ փաստաթղթավորված որոշումները կային, բայց Բաքուն դիմեց ձիով քայլի։ Հերոստատեսությունը բացեց Նախիջևանում, Բաքվում բացեց Ադրբեջանի հերոստարադիոյի պետական կոմիտեի կազմում հայերեն հաղորդումների ծրագիր, այսինքն ցույց տալով որպեսի կրկեր բորբոքվեն հանգստացնելու հայ հանրությանը։ Հետագայում, երբ արդեն շարժումը սկսված էր, փորձում էին դարձյալ հանգստացնել հայ հանրությանը, որը ոտքեր ելել իր ազատության կոչով, Սրոտին երբ բացեցին, Մոսկվայից եկող բոլոր լավագույն արդիական սարքավորումները, այն ժամանակվա համար արդիական սարքավորումները, որոնք Բաքու էին հասնում, Բաքվից ուղարկվում էին Նախճիվան, իսկ Ադրբեջանի հերոստատության հնամաշ սարքավորումներ ուղարկում էին Ստեփանակերտ։ Դրա դեմն առնելու համար ինչ է ձեռնարկել ռադիո վարչության պետ Գրիգորի Սողոմոնյանը։ Նա խորթային միության հերոստատեսության աշխատակազմում իր գործընկերների հետ պայմանավորվել է, որպեսզի Մոսկվայից ուղարկվող բոլոր սարքավորումները գան ոչ թե անմիջապես Բաքու, այլ հասնեն Ստեփանակերտ։ Բոլոր հնարավորությունները ստեղծում էր, որպեսզի մեր հերոստատեսությունը կայանա։ Հերոստատեսությունը կայացավ, ծնվելով հանրային պահանջի արդյունքում այն թիվ 1 լրատվամիջոցը դառնալու հայտ ներկայացրեց եւ կատարեց իր առաքելությունը։ Բենիկ Ղարախանյանը Արցախի հանրային հերոստատեսությունում է 1988 թվականի փետրվարից 35 տարի աշխատել է նվիրումով, այսօր էլ դեռ Արցախի հանրայինի հետ է։ Փետրվարի 1-ից ես հերոստատեսությունում է։ Մինչ անի 74 թիվը ես 5 տարի աշխատել եմ Բաքվի կինոստուդիա Ադրբեջան ֆիլմ։ Գևորգը ուստեղ տեղափոխվելու ժամանակ ինձ հրավիրեց 74 թվականին պիտի ստեղ հերոստատեսություն բացվեր, որը ոչ չկայացավ։ Այնուհետ 88 թվականին, երբ հերոստատեսությունը արդեն սկսեց աշխատել։ Ճիշտ է, առաջի եթերը դուս եկել ամսի 1-ին, բայց փետրվարի 1-ից ես արդեն աշխատում Ծովինար Բարխուդարյանն Արցախի հերոստատեսության դեմքերից է։ Արցախի համար ու Արցախի մասին բոլոր կարևոր լուրերը հնչել են նրա շուրթերից։ Ծովինարը պատանի էր, երբ առաջին անգամ ոտք դրեց հերոստատեսություն ու ընդմիշտ մնաց նրա հետ ու նրա խորհրդանիշներից։ Առաջին 5 տարիները երևի ես երազում էի աշխատել հերոստատեսությունում դեռ փոքրուց։ Հերոստատեսություն եկել եմ 30 տարի առաջ, դեռ փոքր երեխա էի, վազում էի բոլորի սեղանների տակ։ Երազում էի այն օրվա մասին, որ ես էլ մի օր կնստեմ այն սեղանին ու բարի երեկո կասեմ հերոստատիտողներին։ Այն ժամանակ ավակ սերունդը շատ լավ ընդունեց մեզ եւ բացեց ոչ միայն դռները, այլ նաեւ սրտերը։ Ես միշտ երազում էի մեծանալ երիտասարդներին ընդունել այնպես ջերմ, ինչպես իրենք են ընդունել ինձ ժամանակին։ Դրա համար ես սկսեցի կարկաճ մանկապատանեկան ծրագիրը անել, երիտասարդական ծրագրեր վարել։ Ցավոք ինձ չհաջողվեց կարկաճի երեխաներից գոնե մեկին պահել հերոստատեսությունում, բայց ինձ հաջող հաջողվեց նոր սերնդի մեջ հավատ ներշնչել եւ ցույց տալ, որ թիմային աշխատանքով է միայն հնարավոր հասնել հաջողությունների։ Վերջին մեր կինոն, որ սիրվեց հերոստատիտողների կողմից, դա հերոստատեսության հաղթանակն էր որպես թիմ։ Չեմ ուզում շատ փակագծեր բացել, բայց այն արձագանքը, որ մենք ստացանք հերոստատիտողից, մեզ շատ պարտավորեցրեց, շատ, այսպես մեծ թևեր տվեց, որ մենք ավելին անենք եւ դա անենք ելի թիմով։ Միայն համախմբված մենք կարող ենք ամենախենդ գաղափարները կյանքի կոչել Համլետ Մարտիրոսյանի կյանքի գրեթե 3 տասնամյակը հերոստատեսության հետ է կապակցված։ Հեշտ չի եղել կայանալը պատերազմների տեխնիկական միջոցների սղության պայմաններում, բայց իր ասելով հերոստատեսությունն արժանապատվորեն անցել է իր ճանապարհը։ Ահա որ դժվար տարիներ էին, այդ պայմաններում կանոնավոր ֆորմացիա մատուցել հանրությանը Արցախ։ Դա խիզախում էր։ Այդ 35 տարիների ընթացքում 3 անգամ պատերազմ ենք մասնակցել։ Այս 44 օրյա պատերազմի ժամանակ Արցախ հերոստատեսությունը մեկ օր անգամ եթերը չի տապալել 23 թվականի ամանորյա եթերը հուշեց թե ինչպիսի պոտենցիալ կա այստեղ Հանրային հերոստատեսությունը դեռ երկար շարունակելու է իր ճանապարհը՝ նոր դեմքերով, նոր գաղափարներով, նոր նախագծերով։ Ընդլայնվելու է թիմը, տեխնիկական նոր հնարավորություններ ու հաջողություններ է ունենալու, բայց միշտ մնալու է ամուր կապված իր արմատներին, օժանդակելով ազգային ինքնության պահպանմանը, լինելով պատմության խոսուն վկան ու անաչառ վավերագիրը։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։